Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունիսի 9-ն է, տարվա 160-րդ օրը։ -որ այսօրը պատմության մեջ։ 53 թվականի այսօրը Ներոնն ամուսնանում է Կլավդիոսի դուստր Կլաուդիա Օկտավիայի հետ։ 1534 թվականին Ժակ Քարտիեն հայտնաբերում է Սուրբ Լավրենտիոսի գետը։ 1967 թվականին Վեցորիա պատերազմում Իսրայելը Սիրիայից գրավում է Գոլանի բարձունքները։ Այսօրը ծնվել են 1672 թվականին ռուս կայսր Պետրոս առաջինը։ Համայն Ռուսիո առաջին կայսրը ռուսական պատմագրության կողմից համարվում է 18-րդ դարում Ռուսաստանի զարգացման ուղղությունը կանխորոշած նշանավոր պետական գործիչներից մեկը։ Պետրոս առաջինը ցարը հրճակվել է 10 տարեկան հասակում։ Ինքնուրույն կառավարել սկսել է 17-ում։ Մինչև 1696 թվականը Պետրոս առաջինին գահակից էր նրա եղբայր Իվան 5-րդը, որի մահից հետո կառավարել է միանձնյա։ Մանկուց հետաքրքրություն է ցուցաբերել գիտությունների եւ եվրոպական ապրելաձևի նկատմամբ։ Ռուսական ցարերից առաջինը երկարատև ճանապարհորդություն է կատարել Արեմտյան Եվրոպայի երկրներում։ 1698 թվականին վերադառնալով Ռուսաստան նախաձեռնել է ռուսական պետության եւ հասարակական կացութաձևի լայնածավալ եւ արմատական բարեփոխումները։ Պետրոս առաջինի գլխավոր ձեռքբերումներից է դեռևս 17-րդ դարում սահմանված խնդրի իրականացումը։ Ռուսաստանի տարածքների ընդլայնումը Բալթիկ ծովի առափնյա շրջանների ընդգրկման շնորհիվ, որտեղ է ունեցել Շվեդիայի դեմ մեծ հյուսիսային պատերազմում տարած հաղթանակի արդյունքում։ Դա թույլ տվեց նրան 1721 թվականին հրճակել ռուսական կայսրություն եւ ընդունել կայսրի տիտղոսը։ Ռուսաստանի նոր մայրաքաղաքը դարձավ Սանկտ Պետերբուրգը։ Վերջինիս պատմությունը սկիզբ է առնում 1703 թվականի մայիսի 27-ին, երբ կայսրը շվեդներից ազատագրած Ինգերմանլանդիա կոչվող տարածքների վրա հիմնադրում է Սանկտ Պետերբուրգ ամրոցը։ Պետրոս առաջինը վախճանվել է 1725 թվականին, սակայն նրա ստեղծած պետությունը շարունակել է երանդուն կերպով զարգանալ եւ ընդլայնվել 18 20-րդ դարի ողջ ընթացքում։ Այսօրը ծնվել են 1775 թվականին գերմանացի լեզվաբան Ֆրիդրիխ Գրոտեֆենդը, 1810 թվականին գերմանացի կոմպոզիտոր եւ դիրիժոր Օտտո Նիկոլային, 1812 թվականին գերմանացի աստղագետ Յոհան Գալլեն, 1840 թվականին վրացի գրող եւ բանաստեղծ Ակակի Ծերեթելին, 1925 թվականին կենսաֆիզիկոս Սպարտակ Հովանիսյանը, 1941 թվականին անգլացի երգիչ եւ երաժիշտ Ջոն Լորդը, 1945 թվականին հայաստանցի սկավառականետորդ եւ գունդ հրող Ֆայնա Մելնիկը, նույն թվականի նույն օրը նկարչուհի Հասմիկ Ավետիսյանը, նույն թվականի նույն օրն է ծնվել ամերիկացի դերասան, երգիչ եւ ռեժիսոր Ջոնի Դեփը։ 1978 թվականի այսօրն է ծնվել անգլացի երգիչ եւ գիտարահար Մեթյու Բելամին։ Նույն թվականի նույն օրն է ծնվել գերմանացի ֆուտբոլիստ Միրոսլավ Կլոզեն։ 1981 թվականի այսօրն է ծնվել իսրայել-ամերիկացի դերասանուհի Նատալի Փորտմանը։ 1988 թվականի այսօրն է ծնվել ծանրամարտիկ Տիգրան Մարտիրոսյանը։ Արցախի պատերազմի մասնակիցներից 1960 թվականի հունիսի 9-ին է ծնվել Կարեն Աբ รา համյանը։ Այսօրը տոնում են Ուրուգվայում հարավամերիկյան ֆուտբոլի օրը, Իտալիայում հին հռոմեական Վեստալիայի տոնը, Միացյալ Նահանգների Օկլահոմա նահանգում տարեցների օրը, Ուգանդայում ազգային հերոսների օրը, Ալանդյան կղզիներում ինքնավարության օրը, իսկ համաշխարհային տոնացույցում այսօր ավատարմագրման միջազգային օրն է։ Այսօր հունիսի 9-ն է, տարվա վարտին մնաց 205 օր։